Thank you. Hori behar bada balizen dola sumaiten minuta, baina niduri luke hor lekuka lotzen ari dela eta goizian aski bedan azkenian egindu eh, elur horrek, labiatu da, elur eh, hori eta orai eskuinta ezkerretik emeki emeki seinolatua zauduku, elur hori ari dela lotzen, funtsian egin ezagun eh, bereala puntu bat, edo puntu bat, hori traziz alerta liran ja elur eta karroinaren gatik ditugula egun guziko, elurari da eh, Beaz eh, egun erreiten dutenaz eh, bi edo bost sentimetroren mentura bada kostaldean eta bost eta amaren artian e, barne kaldera edo bendi, bendi bere kaldetarat urbilduz eta temperaturak gorenak 6 gradokoak izanen dira egun kostaldean lau gradokoak barne kaldean baina horrikin batera senelatzen dute aro ederrago bat aratsaldia ikin iguzkiaren agiraldiak ere ez gira mementuan hortan, uh, egan eh, bezala, goizeko bostak irian oraino, etzen uh, olako elurrik edo beden etzen lotzen, baina gerostik egana izan zauku. Amikuse kaldian daela geienik uh, eh, lotzen ari duriz, bai azparne gaineko bide tipietan ere, elurra ere hortzaize eta luso arteko bidean, eta egan behar da autobus uh, geienak, uh, eskoletakoak, anulatuak direla, kam Jambo, Azparne, Espeleta, Donapaleu kaldean, krisia zelula edo talde ehm, bat, um, bat bildua da tenore ontan eta bilkura ontaik eh, goiti eta ondoko berri sailen gehiago jakinen eh, dugu eh, behaz zelura den pundurtaz eta bazterrak diren maneretaz, lekokuta sobat siberotik elu zaukuna joanie etxe barnena, bainat lagorri lankidea unekin goizian goizik mintzatu da Ebe, soik ni pantetun izalaik goizuntan ebia baitik etxean zukun, eta huai uh, pu ataratze uh, gaine juntan uh, elhura izikuk. Uh, ba, Baina uh, eta laugrado uh, goizultan ordin ha, pin, uh, petiaren, eta heben huai uh, uh zerroan alde petik bat badiago. Hala, bon, ez du karinkoak momentun ordin bidetan kuritzeko? Ah, huai uh, nuk haboi gaiten ahal. Ah, Beharri esi nuk, huai uh, gila, huen bat bestelan jani gaiten ahal. Eiz abu egiten ahal nuiztik aitzin, atarratzaik aitzin abanin Taratze Atarratze alde gainin balin e, ba. Ados. Ados, ados. Bon, eta ordin hori e, uh, blokatuk izan egin segiri Ah, ez luzaz <laughs> ez. Nik inkiet, xo ea. Bon. Beste ez maiten tako bai, bon. Oficio halako balin badi, infirmierxak eta hoiko, bon, isatzen diago amarr honetaik aitzin eta bide hoien eta xahatzi. Ara, behaz, eh, gehiago jakinen dugu, erran bezala, mm, eta delako bil, eh, batzorde horren bilkuratik landa, erribikatzen dugu, behaz, amikusek aldean, dela itxuleguzien arabera gehienik, azparne gainik aldea horzaiz eh, e, elu uso, hotz, bara, barne kaldera, tiduriz edatzen ari dela, elu hori eta horrekin doatzin uh, trabak, naiz dela somaite minuta, deitu diku, ditugularik uh, suiltzailek edo sokurriek ernaukute, ez dutela deus uh, eh, ateraldi egiteko aroari loturik, uh, goizuntan txorik, ikusiko, beraz, gure goizuntako sailguzietan biztanena, eginen eh, dugu pundu bat aroaz eta unen ondorioetaz. Beste aktualitaterik eh, behar dizagun orai eh, eta erakasleak eh, karrikan berriz ere goizuntan greban FSU sindikatak deiturik diote gobernuak bere hitza janduela lan postu sortze ahalen azkartze edo ofizioaren arra balorizatzen sailetan ez dituela hitzemanak bete eta ah, kapti petrizanz sindikatekoa FSU SNUIPP sindikatekoa gurek zurekin dugu telefonian? Eta koak dira, gien bat, orduan da gure irabite xerriak, lau urte ez dira emendatzen, eta ortika abarte ez dakigu zer ez den emendatzen. Uh, bakigu uh, Europa mailan, azken hiru etan giera, gana idu Inglaterran doblea onkitzen dutela eman ezagun. Bestalde, badila lan baldintza horokorak, eta hor ikusten dugu, uh, baita ere, Europa mailan, ditugun aurko puruak laseetan, altuenetan dira. Az, uh, eh, dira, uh, berdin, iru edo bost altuenetan dira. Eta hori, badu eragin bat be, gure lanean, eta baita ere, aurren uh, eh, errakaskuntzako balintzetan. Orduan hori espergaria uh, mm. bilakatzen da, e, bereziki hoi ikusten duguna, da aldiguzi zerbait geizki pasatzen delaik, ebe galdegiten dugu horrenik errakasler, hori konpontzea hori ikusi dugu joan den zer gertatu den, maloruski xarri uh, ebdon, eta zer gertatzen da, ebe badugu beste gai bat tratatzeko klaseetan. Baina gure programak ez dira kamiatzen, jenai du ber lan e, eh, ber egin eta gain hori. E aldi guzi zola da, orduan mementu batez ebe aspertzen gila. Eta erakasleak bilduko dira goizuntan bintzak nagusi batean behatzik eta erditan eta ondotik, amarek eta goitik ginen dute manifestaldi bat baionan lan boltsatik eh, subrefeturarat joanen dena. Mm. Bestalde hartzotik aipatzen dauziegu, delako emazte gorputza horren afera, ez da berri gehiagukolik mementoko, igandian bidarteko ondartzan agertu zen emazte gorputzaren inguruan, inkesta biatu da, pista guziak idekiak direla, errandauku Samuel Vilta Sánchez, baionako prokuradoreak, eta e, pisten artian, joan den Nazaruan, molietzingurian, utxik agertu zen itxasuntziaren jabearen gorpuzarena izanen da, baina ez da oraino frogatua, hau uh, denik eh, pista uh, lehen pista, behaz dena den orai egiten dute autopsia denak hartzen eta hortaik goiti eta horren bide, bidez gehiago, jakin behar laike. Eta gero Euskal Herriko autetxien goa, utzi behar duela Jean-Jacques Lazerrek hori randu koletekap de biel deputatu sozialistak publikatu duen gutun batian arrazoina, jazak lazer departamento bosetan orkesten dela eta baduela bosketarik aterako den asamblada berriaren lehen dakari bilakatzeko sedea bere tendentzia nausitzen balimada saurik, eta kolet kabde ustez ez ditu bi presiden karguak batian ere maiten alko lazerrek departamentuko alde batetik eta nagusik euskal herriaren lurralde kolektibitate baten alde den autetxi elkarteena bestetik baina Eh, bere gutunak ukandu iardokipenik fite, administrazione kontseiluak eh, sustengu mozione bat boskatu baitu, Jean-Jacques Lazeren alde. Eskolegiko laborantxegan barak bere amar urten kari ateirikitzeak antolatzen ditu urte horietan lagundu dituen etxaldeetan, lehen ateirikiak urgunian egin beharrak dira untxara segun, urgunako goxuan gaekan, iru laborari dira, elgerrikinari ardiburu gorri eta onza uzkuntzak dituzte, ez negozia etxalde atxaldian gaznatzen dute, atxaldeuntako biontaigoiti bizitatzen alko da, urgunako etxalde hori. Eta Michelen gidak bere izarrak banatu ditu jatetxio beren artian, izarrudietarik bat Doni Bane izunera tetorri da, izar bat ardietxe du, Doni Bane izuneko kaiku jatetxeak Nikola Burrombo deitzen da nausia, 2008an Parisek alditik eskualegirat etorria, George Senk Pariseko maila hondiko hotelian, batean ere, aizan azen, han eskolegirat gin baino lehen arakaiku jatetxein dako, izak bat kautsitzen duela, beraz. Eta gin gaiten orai uh, eh, kiroletarat eta nagusiki uh, pilotarat, peio lagald, batik dukazu una berezkoen buruz burukako, burukako xapelketaren finalaren afitxa, atzoko finala erdia, donian egaraziko, garretenia trinketean, peio lagal azpandara kremando, simun lamberten kontra, berroi oita amalau partida tinkoa, alta partidaren astapenian simun lamber haintzin jantzen, zazpi eta bat simun lamber. Gerteko bai mutsa hasiniz, eta gero eh, gala berdin dudu usteut eh, peiok, Eta gero min eginda, eginda ut eh, sakiarekin, uh, sakia. uh, eh, nahazten zen sakiar. Berdin duelaik, beti efa, eh, antzina eta gero beti antzina zen. Urbildu niz, uh, tanto bat era, Enen ez dut uh, izan eta gero. Ba, Gutitaik galtzen dut, hor oita amalau eta mostean uh, dut bi bipaletak egitea. Utsi egiten dut eta gero belak bukatzen dut tantoa. Eta... Hala, nire helen ikonten izan txapelketaz, txapelketa on, on bat indut. Gaur ere partida on bat jokatu dut, eta uste dut ni baino piskat gehiago izan dela egun, eta ez da gauza handik erteko. Peio Lagaldek bere lehen finala jokatuko du buruzburukako berezkoen eh, txapelketan eta eh, batin dukazu lagunaren kontra hariko da gainera finalian izaitiaz kontenta gertu zauku biztadena Peio Lagalde entzuten eh, dugu bere ala, beraz, pantxika aranbideren bideren mikroan Ez, ez dugu berala, entzuten alko, peiola galde, behaz ondoko, berri seiletan, eh, peiola galde, bat edukazuren eh, kontraliko dena finalian, hori, elduden, otxailaren amostian, eh, bayonako modern trinketean izanen da, goizarekin, goizeko amekontan, eta dudik gabe, euskal iratietan ere, zuzenian. Eta goiz berri saioarekin, esegitzen dugu, eta nazioarteko aktualitateaikin, Kristof eta batxetia? Bai, eta gerla egoera dela Ukranian eh, diplomaziak utsegin ondotik, armen zohosten hasi dira, haste buruan egitekoak ziren bake elkarrizketak, ez dute fruiturik emane, eh, etzi ere bildu erziren gobernuaren eta errebelden ordezkariak, eta aldeateko gerlara prestatzeko hasiak dira, iraultzailek mobilizazio horoko gerat deituko dute eun mila soldaduko ahmadaren osatzeko sedez, txenkok donesk erri, epe, republikako lehen ministroak adirazi duenez. Eta beste eskualderat so Ukraineko armadak Amerikaren laguntza militara ukan dezake. Kiefeko gobernuari armen emaiteko preslita izke, John Kerry estatu idazkaria Kiefen, porontxeko horrekin biltzeko da etzi, Ukrainak eta NATO edo otanek erruxiari leporatzen diote iraultzaile laguntza militara eta armak emaitea eta tropen gerla ere murat eh, bidaltzea, Moskuk beti ukatu du hori, atik Ukrainari armen emaitea desadostasunak sortzen ditu Kiefen aliatuen artean, Alemaniako Angela Merkelen arabera gatazka ezin da militarki konpondu. Eta Tunisia aldera joanen gira gobernu berrian tokia egin baitziote ena da indar islamistari. Eta nida Tunis alderdi laikoak irabazi zituen Tunisiako legebiltzagerako eta presidentetzarako lehen hauteskunde demokratikoak jazko urte undarian. Eta urtarrilaren ogoita iruan aurkeztu zuen abibesi de lehen ministroak aintzineko gobernu taldea. Etzen orduan batasuneko gobernu bat, kanpoan utzi baitzuen, da islamista Tunisiako bigarren indarra transizio aldiaren bukaera gidatu zuena. Parlamentuan ez zuen nahiko sustengo ukan ondorioz lehen ministroak eta esepsi presidenteak gibelerat botazuen proposamena eta bigarren en txegoan, enada talde islamistako ministro bat eta hiru estatu idazkarari dituen eksekutiboa proposatu du, ezide lehen ministroak, beraz onartuz uh, talde hortakoak, eta gobernu berriak biak parlamentuaren onarpenaren ardiesteko paradak ditu, menen jarrera horrek ala ere, hautsak agotu ditu nida tunis alderdiana.